Ako vam se čini da vrijeme brzo ide, da od srede do srede prođe malo, eto, nakon e, prošle tjedne emisije, eto nas opet e, u novoj ovotjednoj. Za razliku od prošlih emisija, ovoga puta imam e, dvije djevojke. Kao gošće, Ivana Francišković. Dobar dan, Ivana. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. I Valentinu Mesarić. Dobar dan, pozdrav. E, dakle, cure iz Ekopana koje će danas e, u ovoj emisiji odgovoriti na neka naša pitanja, možda na neka vaša pitanja, ako ćete ih postaviti, ako će moći odgovoriti odmah kako je to u prošloj emisiji učinio Denis dobro, a ako ne, onda će one se potruditi da dobiju odgovor ili u pismenoj formi ili na bilo koji drugi način i da to opet e, kažemo u emisiji koja slijedi za tjedan dana. No u ovoj emisiji e, glavne su teme Dan planete Zemlje i u tim povodom jedna velika akcija koju najavljujemo u našem programu, Zelena čistka. Pa o danu planete Zemlje, 22. ovog mjeseca je taj dan, kazat će nam nešto Ivana. Tako je, u nedjelju obilježavamo dan planeta Zemlje, Ehm, treba reći da je to jedna inicijativa, inicijativa koja je nastala još sada već davne 1969. godine na, na prijedlog UNESCO. Godinu dana kasnije u Americi ona je službeno obilježena, iako se na svjetskoj razini taj dan službeno obilježava od 1992. godine, kada je kao službeni prijedlog ehm, izašao u sklopu konferencije UN-a u Rio de Janeiro. U Hrvatskoj se obilježava 1990. Svake godine je popraćen nizom nekakvih informativnih kampanja u kojima se građane, dakle sve nas pokušava upozoriti na probleme u okolišu. Eto, živimo na planeti, ali često se ponašamo upravo kao da nismo dio te planete i kao da nismo sami dio prirode na koji imamo neizmjeran utjecaj upravo o svojim dijelima i nedjelima. E, stoga je jedan od ciljeva jednog takvog dana ne samo nas podsjetiti da živimo na toj planeti, nego da taj planeta ima očito i nekakav svoj rok trajanja, odnosno granicu tolerancije. E, Eh, da sad ne nabrajamo ovih nekih generalnih problema kao što je ispuštanje stakleničkih plinova, utjecaj fosilnih goriva na stanje planeta, na to koliko se kroz desetljeća promijenila, dakle od same te 69. godine pa do danas koliko se promijenila i nekakva temperatura na zemlji i razina mora, sve to što će još i više u budućnosti utjecati na naše živote i na kvalitetu života, eh, ono što se prije svega nastoji se upozoriti nas, obične ljude, na koje sve načine možemo promijeniti svoje nekakve životne navike, a svatko od nas definitivno može, ne nešto u svom životu promijeniti, da bismo barem malo doprinijeli e, prije svega svoje vlastitoj svijesti o tome kako mi živimo i gdje zapravo živimo, da ne živimo samo u kućama i stanovima, nego da živimo u nečem puno većem od toga, a to je planeta koja je jedan živi sustav i na taj živi sustav definitivno e, treba paziti da bi uopće mogli <laughs> nastaviti živjeti u svojim kućama i stanovima ovako lijepo kako živimo sada. E, ono što je recimo nekakva činjenica to da se u Hrvatskoj jako malo otpada reciklira, Eh, svega nekih 10 do 15%. Na razini Europe isto to nije neka prevelika brojka do 30%, a cilj je do 2020. koja zapravo nije toliko daleko postići postotak 50% što je veliki zadatak zapravo za sve, za sve države u Europi. Eh, ono što mi sami možemo to je paziti na to da odvajamo svoj nekakav kućni otpad, E, tako da se nadam da ćemo recimo i nekako da će naše e, gradske službe i komunalne izdvojeno i sve ostale recimo na ovim našim lokalnim razinama kroz nekakvu skoru budućnost pokazati inicijativu i za prikupljanje otpada po kućanstvima što bi svakako bilo vrlo dobro došlo u nekim zajednicama u Hrvatskoj to već i postoji mislim da ne, u Čakovcu e, mogu građani dakle u zamjenu za svoj kućni bio otpad dobiti zemlju za cvijeće za svoj vrt što je dobro evo nekako nekakva ono, inicijativa razmjene. E, također stare baterije treba odvajati, one su vrlo štetne za okoliš, e, plastika osobito, to je sve otpad koji se razgrađuje u prirodi jako dugo. Eh, često vidimo da se u prirodi eh, zapravo odlaže otpad, što nije dobro, dakle za otpad postoje mjesta i odlagališta, a ne divlja odlagališta, stoga meni je recimo od dana planeta Zemlje koji se na kraju najčešće svede samo na nekakvu informativnu kampanju, a stanje na planeti je sve tužnije i crnje, eh, su mi puno draži ovi dani koji, koji, su, koji se odnose na nekakve konkretne akcije, aktivnosti u okolišu pa jedan od takvih i zelena čistka koja će se održati 21. travnja, odnosno dan prije, u subotu, a tome će nešto više reći Valentina. Da, evo, je bilo onako globalno o danu planeta Zemlje, a kako ima ona jedna uzučica misli globalno djeluje lokalno, tako ćemo se ponašati i ove subote. Evo, Valentina zelena čistka je već najavljena, pa da čujemo još malo detalja. Prije nego što ću o samim detaljima zelene čistke, evo Ivana je spomenula e, o potrebi odvajanja otpada i odvojnog sakupljanja. Pozvala bi sve slušatelje koji imaju pristup internetu da e, otiđu na web stranice Ekološkog društva Pan Karlova, znači www.eko-pan.hr. E, u tijeku je jedna anketa koju provodimo među građanima sa lijeve strane izbornika i da odgovore na naša pitanja upravo je tema ankete, znači ispitivanje E, stanja u Karlovcu i Karlovačkoj županiji koliko ljudi odvajaju otpad i u kojem smislu odvajaju otpad, pa evo svi koji vrlo je kratka, svi koji imaju vremena neka otiđu, neka odgovore na anketu, a sad mogu par riječi o samoj akciji Zelena čistka. Znači sve ove predaktivnosti prije same akcije koja će biti 21.4. ukazuju na to da bi mogli e, učiniti jako puno i jako veliku stvar. E, naime, što se tiče situacije u Karlovcu i Karlovačkoj županiji, e, situacija, e, situacija je sljedeća. Prijavilo se puno subjekata, ja ću sad navest koji su to subjekti, koja će se odlagališta, čistiti i ujedno je ovo i poziv građanima da e, na bilo koju od tih lokacija koju ja sad navedem, oni se mogu slobodno pridružiti i pomoći svojim volonterskim radom. Naravno, ako su im potrebne bilo kakve dodatne informacije, mogu nazvati u ekopani mi ćemo ih e, uputiti kako i na koji način se mogu pridružiti bilo kojoj akciji. To je isti ovaj broj 062 123 456. Tako je, mogu na isti broj zelenog telefona nazvati. E, da još jednom podsjetim slušatelje, znači zelena čistka dio je e, međunarodnog e, pokreta Jedan dan za čist okoliš. Hrvatska se pridružila ove godine i cilj je okupiti najveći broj mogućih volontera da taj dan svi zajedno očistimo što veći broj divljih odlagališta na području cijele Hrvatske. Što se tiče grada Karlovca, za sada imamo sedam lokacija koje, će se, koje su prijavljene za čišćenje. Naime, javila se e, tvrtka Wienerberger, čiji će radnici e, okupilo se negdje dvadesetak zainteresiranih radnika, oni će čistiti e, područje, znači kada se skrene za deponi na Ilovcu, cesta kada skrenete prema deponiju, produžite ravno, iza deponije šuma i sa lijeve i sa desne strane, znači oni će čistiti lokacije koje se nalaze na samom šumskom putu i sa lijeve i sa desne strane. Sa čišćenjem će e, krenuti u subotu u 9 sati ujutro. Za sve dodatne informacije možete se javiti, znači kao što sam već rekla, u Ekopanu ukoliko se želite pridružiti čišćenju tih lokacija. Oni će raditi dvije lokacije. Zatim javile su se tehnička i ekonomska škola koji su kupili zainteresirane učenike. Oni će akciju održati dan ranije zbog toga što im su im učenici ili putnici ili zbog sličnih problema, znači lakše je to organizirati u sklopu nastave. Oni će čistiti lijevu i desnu obalu rijeke Korane od mosta do mosta. Mjesto sastanka je Džafer u 10 sati i znači od 10 pa nadalje dok se ne očiste obale e, možete nam se pridružiti u bilo kojem trenu. Isto tako daljim obavijestima zovite nas. Zatim, e, pridružile su se akciji na nacionalnoj razini Hrvatske šume. Oni će čistiti, znači, e, odredili su si nekakva krizna područja na području njihovog djelovanja, znači u šumama. Tako će Hrvatske šume, e, područna jedinica Karlovac, čistiti područje Kozjeće, ne znamo točnu lokaciju, no oni će se sami organizirati sa mehanizacijom i sa svojim radnicima, tako da njima potreb, nije potrebna pomoć građana. Također se uključila i vojska. Predložene lokacije su vojarna Mekuše koja je u očajnom stanju, te područje bivše vojarne na logorištu kod streljane, tamo je isto, oni moraju donijeti odluku koji će dio čistiti, no međutim kako oni isto imaju mehanizaciju, e, oni će više manje to sa svojim ljudstvom napraviti. Zatim grad Karlovac također organizira e, čišćenje, vrlo vjerojatno će se čistiti lokacija bivšeg prognaničkog e, naselja na Gazi. E, i istovremeno će provoditi e, akciju uklanjanja starih automobila i dijelova automobila na zelenim površinama u vlasništvu grada. E, oni će još kroz novinsku konferenciju koja slijedi najaviti da li će se točnu lokaciju, znači da li će se čistiti gaza, također će im biti potreba, imaju potrebu za volonterima, no o tome također možete svi nazvati koji su zainteresirani pomoć gradu, možete nazvati Ekopan. Samo društvo Ekopan čistit će veliko divlje odlagalište na Zagradu, znači područje šume Kozjače, e, kada skrenete Ivana pomozi i ne znam kako se zove kafić, znači kod Breza. Kako? Breza. Kafić Breza, znači kod Raspela, kod Raspela na Zagradu e, ne skrenete glavnu cesta, ne pratite glavnu cestu lijevo, nego se skreće desno malom cesticom, idete kilometar ravno pored kafića Breza i e, sa desne strane, sa lijeve strane će pretpostavljam biti kontejneri, sa desne strane odlagalište. Mi ćemo krenuti sa čišćenjem u 9 sati ujutro dok ne očistimo do kraja. Ako nešto ne jasno pitati konobaricu, zna ona. Tako je. <laughs> Biće tamo i plakati, nazovite velim u Ekopan. E, ovim putem bih htjela zahvaliti, e, što se tiče područja grada Karlovca, htjela bih zahvaliti e, gradskom poduzeću Čistoća, jer su za sve ove akcije osigurali znači, svoju tehničku podršku u smislu dostavljanja kontejnera, te na kraju uklanjanja i e, znači zbrinjavanja prikupljenog otpada. Isto tako u akciji će se odvojeno prikupljati neke stvari koje se mogu reciklirati upravo o čemu smo i pričali, znači odvojeno će se prikupljati gume koje će ići dalje na reciklažu, elektronički otpad koji će otići dalje na reciklažu, te ostali materijali koji se mogu ponovno upotrijebiti i reciklirati. Dobro, nadamo se da će akcija uspjeti, evo vidimo da ove godine se to sve obuhvatno i pripremilo i mnogi su se uključili upravo oni koji trebaju, a svi građani su dobrodošli došli, jedino možda im preporuka da s ovom ponesu nekakve rukavice ili nešto da ne bi došlo do Tako je trening ozljeda. E, znači, obuća koja je primjerena šumi, e, eventualno ako neki teški predmet se nosi, ako slučajno ispadne s drugog, Znači imajte cipele koje su, koje imaju, koje su čvrste, prilagođene neravnim terenima Rukavice će se pokušati, znači za sve volontere možete ponijeti svoje, ali recimo PAN će se potruditi da za sve volontere ima osigurane rukavice, te alat za samu akciju, vreće i slične stvari, tačke da bi se mogla akcija sama bolje održati. Još sam samo jednu stvar htjela reći. E, što se tiče e, Dugarese, u inicijativu Zelene čistke se uključila građanska inicijativa Gidra oni su što se tiče Karlovačke županije, znači ovaj stupanj kartiranja i popisivanja divljih odlagališta je završen za sada. Oni su na svom području i uz pomoć izviđača i svojih članova upisali 70 divljih odlagališta na području e, širem grada Dugarese. E, za sada nisu odredili još točnu lokaciju jer e, ne znaju da li će se uključiti svi subjekti koji su im potrebni da bi se ta akcija održala. Uglavnom, e, Gidra će vas pozvati građane Dugarese koji se žele uključiti u ovu vrijednu inicijativu kada se odabere odlagalište i fiksira znači točno mjesto održavanja akcije. O tome više. Jasno i u, evo upravo sad smo i dogovorili prije nekih pola sata da će mladi GIDRA imati emisiju na našem radiju u petak pa ćemo vjerojatno tad znati e, točne lokacije gdje se čisti. Evo, e, lijepo je to se skupa organizirano, ja vjerujem da će provedba biti isto tako uspješna, da ćemo za tjedan dana moći govoriti o uspješnoj akciji. E, o zelenoj čistki toliko, još e, nam je ostalo toliko vremena da se samo osvrnemo na jednu akciju o kojoj smo govorili, a to je akcija o komunalnom redu i o kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima. Evo, nešto se počelo događati, Ivana, pa mislim da zadnjih 15 dana grad, grad Karlovac, odnosno njihovi komunalni redari u suradnji sa MUP-om provode tako nekakvu akciju nadzora vlasnika kućnih ljubimaca. E, jutros je izašao jedan članak na jednom od portala vezano za neke prigovore. Evo ja kao vlasnica dva psa mogu razumjeti obje strane. E, shvaćam da, <laughs> da bismo kao vlasnici pasa stvarno trebali čistiti sa svojim psima i mislim da e, tek mali broj vlasnika to stvarno i čini. Um, u redu je kada, mislim, postoje mjesta koja su dozvoljena za pse i voljela bih možda da ih čak ima i malo i više u gradu. Međutim, kada pas obavlja nuždu u centru grada, u blizini šetališta, uz rub ceste, eh, u parku gdje borave i djeca i prolaze škole i vrtići i ljudi, mislim da stvarno nije u redu i treba čistiti. Ono što bih s druge strane apelirala da grad isto u nekoj skoroj budućnosti možda stvarno da se postave nekakve eh, obaveze, dakle svakog vlasnika sada psa sa sobom nosi, oni kažu opaticu, ja recimo iz svog iskustva uopće nemam potrebu za tom opaticom, mislim da je vrećica i ruka <laughs> sasvim dovoljno, pa ono, nadam se da neću kažnjavati zbog nedostatka opatice, da će vrećica biti u redu, ali ono što bih voljela to je da grad opet sa svoje strane postavi, to je ono isto kao situacija sa biciklima, kažnjavamo bicikliste, ali nemamo uređene biciklističke staze, tako bi možda evo stvarno bilo fair, tako da sve strane ajde budu nekako zadovoljni, da sve bude pravedno, da budu postavljene na nekim mjestima te male kantice, mislim da to već većina gradova i ima, e, gdje možete izvući papir na tu vrećicu i počistiti za svojim ljubimcem. Tako da ajde, ako se već provodi neki propis, da onda taj propis isto ima nekakav argument iza kojeg se stoji. E, Ali u svakom slučaju podržavam taj nadzor komunalaca zbog toga što, eto, mislim da nije u redu. E, većina ljudi zapravo ne čisti za ljubimcima, a trebali bi, mi smo kao vlasnici pasa odgovorni za svoje ljubimce i eto, nadam se da će se cijela situacija završiti u miru i slozi i da ćemo eto, e, voditi brigu o svojim ljubimcima. Tako je, evo s obzirom da pitanja nije bilo, ali čini mi se da je ovaj tjedan za, zasukati rukave, manje pričati, Tako a više je, raditi. Više akcije. Pa, pa ćemo onda sumirati akciju u idućoj emisiji. A ako bude opet nekih pitanja, naravno možete ih postaviti na 062 123 456 zeleni telefon. Tako da Niko neće ostati bez svog odgovora. E, cure vrijeme brzo leti. Kako smo sami e, dali dijagnozu, sad lijepo rukavice, lopate, grabljice i sve ostalo ruke, dobru volju, saznati gdje je deponij najbliži vama koji možete pomoći čistiti, jer zelena čistka je jednom u godini, ali u biti bi trebalo u našim glavama biti svaki dan. Tako je. Hvala. Mislim to lijepo rekao. Je, prekrasno. <laughs> Do slušanja. Eko, eko, Eko, eko, eko, eko, eko. Emisija na radio mrežnici, srijedom u 11.